Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Ռազմական տոնացույցի համաձայն հոկտեմբերի 19 հրետանավորի մասնագիտական օրն է։ Մեր անդրադարձը։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման հերթական նախաձեռնությունը Պաշտպանության բանակի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալը Նորայր Դանիելյան։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հաղթանակի գեներալը ԽՍՀՄ գեներալ-մայոր Նվեր Սաֆարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հրետանավորի օրը Հոկտեմբերի 19-ին Հանրապետության ռազմական տոնացույցի համաձայն Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերի նախկին ու գործող զինվորականները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Անգնահատելի մարտական անցյալու բանակաշինության ոլորտի տպավորիչ ձեռքբերումներ ունեցող զորատեսակը ստեղծվելով 90-ականների մեր գոյապայքարի տարիներին ընդամենը մի քանի հակակարգտային հրետանային միջոցների ռազմատեխնիկական հիմքի վրա կարողացել են մարտական գործողություններին զուգահեռ բնակավարի նվիրյալների եւ պաշտպանական համակարգի պատասխանատուների շնորհիվ Կարճ ժամանակահատվածում կայանալ որպես ինքնուրույն մարտունակ զորատեսակ եւ անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերելով Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի պաշտպանող ու հակագրող ստորաբաժանումներին, ընդ որում բոլոր ռազմագործողություններում իրենց ծանրակշիռ ավանդը բերել 1994 թվականի զինադադարի հաստատման եւ մեր ձերբերումների գործում։ Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերը հրադադարից հետո շարունակաբար կատարելագործել են արկամարտական հնարավորությունները, որոնք լիարժեքորեն դրսևորել են ապրիլյան քարորիա դիմակայության օրերին։ 44-օրյա պատերազմի օրերին եւս ճակատային գծի բոլոր ուղություններով անելիքների հսկայական ծավալ էր վերապահվել հրետանավորներին։ Մարտական գործողությունների վերսկսման առաջին իսկ րոպեներից մինչև Երրակոմ հայտարարության ստորագրումը պատերազմի աստծո երթվյալները գտնվել են իրենց մասնագիտական բարձունքների վրա, անտեսելով բազմաթիվ մարդկային ու տեխնիկական կորուստները եւ փորձելով բեկել մարտական գործողությունների ընթացքը։ Մինչև վերջին պահներ զորատեսակի ներկայացուցիչները շարունակել են մնալ հայրենի երկրի պաշտպանության դիրքերում եւ հավատալով հաղթանակին ամնացորդ նվիրումով կատարել են իրենցից կախված հնարավոր ամեն ինչ ցանկալի արդյունք ապահովելու համար։ Շնորհավորելով զորատեսակի բոլոր վետերաններին ու այսօր շարքում գտնվող զինվորականների մասնագիտական տոնորվա արդիվ, ախտում ենք միայն հաջողություններ հետագա ծառայության մեջ եւ անձնական կյանքում։ Արքեվատրման առողջություն Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում Պաշտպանության բանակին կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում օրերս տեղի ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն, որը նպատակ ուներ հերթական անգամ վերաժողորելու բժիշկների, ինչպես պատերազմական գործողություններում, այնպես էլ առօրյա պարտականությունների կատարման ժամանակ հայրենիքի պաշտպանության գործի մատուցած ծառայությունները։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանի կողմից բույսարայության 12 արժանավորներ ապարգևատրվել են Մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին հուշամեդալով։ Ասենք Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանին, բժիշկ Արամայի Սարգսյանին եւ փոխգնդապետ Հովիկ Գրիգորյանին։ Մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին մեդալով ապարգևատրելով ասում ենք մեր ջերմ խոսքը, մեր սիրտը նվիրում մեր տղաներին, մեր աղջիկներին։ Այսօր մենք այս միջոցառումը կազմակերպեցինք Ստեփանակերտի հոսպիտալում բժշկական հոսպիտալը 31 տարի է հերոսություններ է անում ամեն օր թե խաղաղ կյանքում, թե պատերազմի մարտի դաշտում, թե COVID-19-ի էպիդեմիայի ժամանակ։ Եվ այս խոսքերը ջերմ խոստերը, շնորհակալության խոստերը ես պիտի ժողովրդի անոնից, մայրերի անոնից հաղորդեի, հաղորդեի բուժաշխատողներին։ Շատ շնորհակալ եմ այդ պատկերի համար, մեդալի համար, որովհետև շուտվանից եմ ծառայում արդեն մոտ 10 տարիա ծառայում եմ զինված ուժերում, ստացել եմ բազմաթիվ պատկերներ են եղել, մեդալներ, պատվոգրեր, բայց կոնկրետ մայրական երախտագիտությունը դա ժողովրդի կողմից մեդալ է, ավելի շուտ մայրերի կողմից ու ավելի շատ մեծ հպարտությամբ գրելու եմ այդ մեդալը կցանկանայի իմ եւ ոչ անձնակազմի անունից շնորհակալություն հայտնել Տիգի Միքայելյանին, որ միշտ մեր կողքին են, միշտ ուշադրության կենտրոնում ենք եւ ցանկացած հարցում աջակցում են մեզ։ Եվ օգտվելով առիթից ես կուզենայի նաեւ նշել, որ դառնում է զորամասի 31 ամյակը, ես կցանկանայի շնորհավորել բոլորին, թե ներկայում, թե ներկայում ծառայողներին, թե ովքեր կանգնած են զորամասի ակնքներում։ Ավելենք, որ բացի երկուստեք հնչած շնորհակալական ու երախտիկի խոսքերից, միջոցառման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև խորացնել հետագա համագործակցությունը Իշահ Արցախի ու նրա ժողովրդի բարօրությանը։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալը։ Հոկտեմբերի 18-ը մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Արցախյան շարժման ու պատերազմի առաջամարտիկ Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի հրամանատար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի падգամավոր Նուրար Դանիելյանի հիշատակի օրն է։ Նուրար Դանիելյանը ծնվել է 1967 թվականի օգոստոսի 1-ին Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղում։ 1984 թվականին ավարտել է ներքին հորաթաղի միջնակարգ դպրոցը։ 1993 թվականին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանը։ 1986-ից 1988 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում զորացրվելուց հետո զինվորագրվել է Արցախյան շարժմանը։ 1990 թվականին Ջանյաթաղի դաշտային օթևանում հիմնադրել է Քաջավան գյուղը, որտեղ Սաֆանովյան ռեժիմի պայմաններում դեկտեմբերի 24-ին ձերբակալվել է եւ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանի կողմից դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման։ Մարտակերտի ազատագրումը նորայրի համար անիրական նպատակ չէր։ Նա համոզված էր, որ հերոս ու խաղաղասեր Արցախցին պիտի իր հողում ապրի։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին փոխանակվել է մի քանի ադրբեջանցիների հետ։ Ազատ արձակվելուց հետո կրկին մասնակցել է պատերազմին։ Ծանր վիրավորվել է, սակայն մնացել շարքում։ Արցախյան շարժման առաջամարտիկը 1992 թվականին դառնում է Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի հրամանատար։ 1993 թվականի հունիսին լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքում վանքի թիվ 54 ընտրատարածքից ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի ժողպատգամավոր։ Նորայրը մասնակցել է Մարտակերտի, Քելբաջարի եւ Կուբատլուի շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Զոհվել է 1993 թվականի հոկտեմբերի 18-ին տարանակալ ոչորագործի գնդակից։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել երեք երթուղիներով՝ Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ-սակրավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի իրականազերծումը։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Արտանակի գեներալը հայտնի Քոչարին, որ ապրել են հայկական Թամանյան դիվիզիայի մարտիկները Ռեքստագի պատերի մոտ 1945 թվականի մայիսի 8-ական օրը, գրվել է պատմության էջերում։ Իսկ հաղթողների պարն առաջինը սկսել է դիվիզիայի հրամանատար գեներալ մայոր Նվեր Սաֆարյանը։ Ծնվել է 1907 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Արեմտյան Հայաստանի Վանի վիլայեթի Արշեշ քաղաքում։ 8 տարեկան Նվերը ցեղասպանության մսաղացի մեջ է ընկել դեր հայրենի քաղաքում, որը գտնվում է Վանա լճի հյուսիսային ափին։ Թուրքերը հորը սպանել են նույն 1915 թվականին։ Մայրն ինչ որ հրաշքով հասել է Իջմիածին, բայց շուտով մահացել է ցաներ հիվանդության պատճառով։ Նվերը հայտնվել է Օշականի որփանոցում։ Ստիպված է եղել նույնիսկ ճորտություն անել հարուստ դերերի մոտ։ Իսկ երբ դարձել է 16 տարեկան, բոլորի պես հասկացել է, որ պետք է կյանք կառուցել եւ անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել։ Նվերը Երևանում ընդունվել է ռազմական դպրոց, իսկ 4 տարի անց նրան լավագույն աշակերտներից մեկին ուղարկել է Մոսկվա, Կրունզեի անվան ռազմական ակադեմիա։ Այդպես սկսվել է կադրային սպայի կարիերան, որի վիճակվել է անցնել դժողքի բոլոր շրջաններով։ Սաֆարյանը մեծ հայրենական պատերազմը դիմավորել է Արեմտյան Ուկրաինայում, Իվանովո Ֆրանկովյան մարզում, առաջին օրվանից իր գնդի հետ ընկնելով թեժմարտի մեջ։ Օգոստոսի սկզբին նա գերի է ընկել, բայց նրան չեն հասցրել ձևակերպել որպես ռազմագիրի եւ ուղարկել համակենտրոնացման ճամփար։ Սաֆարյանի բախտը բերել է մի քանի օրից նրան եւ մյուս գերիներին ազատ են արձակել։ Ամենայն հավանականությամբ խորթային զորքերի հազվադեպակագրողներից մեկի արդյունքում Արինական մեծ պատերազմի սկզբում նվերը կռվում էր սահմանամերձ Նադվորնայա քաղաքի շրջանում։ 1941 թվականի հոկտեմբերին նրան նշանակում են 218-րդ հրաձգային դիվիզիայի 658-րդ գնդի շտաբի պետ։ 1942 թվականի հունիսի 15-ից նվերը որպես 295-րդ դիվիզիայի հրամանատար կռվում էր Կովկասում։ Այնուհետև եղել է մարտեր Ուկրաինայի, Կովկասի եւ Ղրիմի համար։ Լեհաստանի ազատագրման համար Սաֆարյանը 3 լեհական պարգև ունի եւ խորթային զորքերը վերջապես մտել են Գերմանիա։ Այդ ժամանակ Նվեր Սաֆարյանն արդեն գեներալ-մայոր է եղել եւ 89-րդ Թամանյան հրաձգային դիվիզիայի հրամանատար լինելը մեծ պատի եւ պատասխանատվություն է եղել։ Սաֆարյանի հրամանատարության տակ կրված զինվորները հիշում են նրան որպես սառնարյուն հրամանատար, որը ոչ մի իրավիճակում չի կորցրել գլուխը։ Այն ամենադժվար եւ վտանգավոր պահին է նա ցույց տվել հոգեբանական լարվածությունը, երբ սկսել է հայերեն հրամաններ տալ։ Իսկ ամենը սկսվել է նրանից, երբ գնդապետ Վասիլյանը, որը եղել է 89-րդ դիվիզիայի հրամանատարը, հերոսաբար զոհվել է, եւ Սաֆարյանին անսպասելիորեն կանչել են շտաբ։ Դա եղել է 1942 թվականի վերջին։ Իսկ նրան կանչելուց մի քանի օր առաջ Սաֆարյանի դիվիզիան ստիպված է եղել նահանջել հակառակորդին ճշմարտ տակ, Նալչիկի պաշտպանության ժամանակ։ Դիվիզիայի հրամանատարը սպասել է, որ իրեն կհանդիմանեն եւ նկատողություն կանեն։ Գեներալ գնդապետ Մասլինիկովն ամեն ինչ ասել է կարճ, հստակ եւ առարկություններ չանդուրժող տոնով։ Ընկեր Սաֆարյան, ձեզ նշանակել են 89-րդ հայկական հրետանային դիվիզիայի հրամանատար, տեղեկացրել են նա։ Սաֆարյանն ամենից քիչ նման շրջադարձի է սпасել եւ մեխանիկորեն հրաժարվել է, պատճառաբանելով, թե չի կարող թողնել իր դիվիզիան, առավել եւս ցաներ պահին։ Իսպաները հիմնավորել են իրենց առաջարկը, որը քննարկման ենթակա չէր, նրանով որ ցանկալի է հայկական դիվիզիայի հրամանատարը հայ լինի։ Հարցը փակվել է։ Մասլեննիկովի հրամանականատեսների վկայությամբ այսպես է ընչել Ընթունեք հրամանատարությունը, ամեն ինչ լավ կլինի։ 1943 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Հյուսիսային Կովկասի ռազմաճակատի զորքերը անցան ընդհանուր հարձակման։ Գիշերվա ժամը 3:89-ին 3-րդ դիվիզիան հարձակման անցավ։ Գնդապետ Սաֆարյանը հետևում էր մարտին, եւ երբ ճշնամու հրամատները գրավեցին, նա հրամայեց հրետանու կրակը փոխադրելով առաջ ստեղծել կրակի պատնեշ։ Ճշնամին կատաղորեն դիմադրում էր, բայց բարձունքը գրավեց։ 1943 թվականի սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան դիվիզիայի զորագնդերը կրկին անցան գրոհի։ Կապիտան Մուրադյանի գումարտակի ռազմիկները գրոհով առաջանում էին դեպի Դոլգայարլի ռանգագաթը։ Ճշտամին կատաղի դիմադրում էր։ Գրոհայներից մի քանիսն ընկան, մյուսներն առաջանում էին։ Հանկարծ նվերը նկատեց, որ ռազմիկներից մեկը սողեսող առաջ է գնում։ Ռազմիկն իրեն նետեց կրակակետի հրակնատը։ Մարմնով փակեց այն։ Ծանր տխրամած ամպիչավ գնդապետի դեմքին։ 397-րդ ռաձկային գնդի 4-րդ ռաձկային վաշտի դասակի հրամանատարի օկնական ավակ սերժանտ Հունան Ավետիսյանն էր, որը հետմահուստացել է ԽՍՀՄ հերոսի կոչում։ Հյուսիսային Կովկասում մարտերն ավարտելուց հետո 1943 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հյուսիսային Կովկասի ռազմաճակատի զորքերը Սևծոյան նավատորմի, Ազովյան ռազմական նավատորմի հետ միասին սկսեցին Կերչի թերակղզու դեսանտային գործողությունը։ Կերչի մատույցներում ստեղծվեց 10 կիլոմետր ճակատով եւ 6 կիլոմետր խորությամբ պլազդարան։ Նոյեմբերի 21-ին 89-րդ Թամանյան հայկական հրաձգային դիվիզիան դեսանտ իջեցրեց Կերչի թերակղզին։ Այդ ընթացքում դիվիզիայի հրամանատար Նվեր Սաֆարյանին շնորհվեց գեներալ-մայորի կոչում։ Կերչի պլազդարմի առաջին գծի բնական դիրքը խիստ աննպաստ էր ինչպես արձակման, այնպես էլ պաշտպանության համար։ Գերմանացիները իշխող դիրք էին գրավում բարձունքներում եւ կարող էին խոցել գրեթե ամբողջ խորությամբ։ Գեներալ-մայոր Սաֆարյանը գնահատելով իրավիճակը, զորամասերը վերախմբավորեց Վոյկոյի անվան գործարանի շրջանում։ Հաշվի առնելով, որ ճշնամին մի հրդադի բարձունքում տեղադրել է հրետանի, իսկ գործարանի տարածքը հնարավորություններ տալիս քողարկվելու։ Հաջորդ օրը նա ստանում է գրավոր հրաման, որում ասվում էր. 89-րդ Թամանյան հրաձգային դիվիզիան Վոյկով գործարանի շրջանից տեղափոխել դիմացի բարձունքները։ Նվերը կարդաց հրամանը ու վրա մակագրեց. առայժմ սпасել։ Երկու օր անց նվերին կանչեցին բանակի հրամանատարի մոտ։ Ինչ իրավունքով չեք կատարում հրամանը։ Հարցրին նրան։ Նվերը բարձաբանեց։ Ընկեր բանակի հրամանատար Գեներալ Չուդակովի առաջարկած բարձունքները այնպիսին են, որ տեղն ու տեղը մեր զորքերը ոչ չանցվեն։ Հատածումների մեջ ընկավ բանակի հրամանատարը եւ մտեցավ սեղանի մեծ քարտեզին, ստուգելու Սաֆարյանի պատճառաբանությունը։ Այո, ճիշտ է, շարժեր կատարել այդպիսի հրամանը։ Այդուհանդերձ մեր Սևծովյան բանակը, որի կազմում էր նաեւ 89-րդ դիվիզիան, 1944 թվականի ապրիլի 11-ի լուսաբացին գրավեցին Կերչը։ 1945 թվականին 89-րդ դիվիզիան արդեն պաշտոնապես կոչվել է հայկական Թամանյան երրակի իշխանշանակիր դիվիզիա։ Այն դարձել է ազգային խմբավորումներից միակը, որը մասնակցել է Բերլինի գրոհին։ Դիվիզիային հատուկ կարևորության առաջադրանք է տրվել, կոտրել գերմանական ուժեղացված կայազորի դիմադրությունը, որն ամրապնդվել է Բերլինի Հումբոլթ-Հայն շրջանում։ Գերմանական կայազորը ջախջախվել է, իսկ հայկական դիվիզիան ապարգևատրվել Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի իշխանշանով։ Բերլինում էլ այն ավարտել է 3 սարսափելի տարի տևած իր երկարուղին։ Այդ հաղթական Բերլինյան օրից պահպանվել է մի ժամանակագրություն՝ աղոտ, հապճեպ նկարված, երբ ռազմական թղթակիցները ուրախությունից իրենց կորցրած միանգամից ցանկանում են ամեն ինչ նկարել։ Հայտնի են կադրերը, երբ զինվորները հայկական քոչարի են պարում Ռեյխստագի պատերի մոտ։ Նրանք Թամանյան դիվիզիայի զինվորներն են, իսկ կազմակերպիչը, ինչպես վկայում են ականատեսները, եղել է գեներալ-մայոր Նվեր Սաֆարյանը։